iyi radiyo mwumviriza ni radiyo isanganiro ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye ikiganiro ni ku nama mwumviriza buri wa mungu kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu gitondo no ku munsi wa gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri z'ijoro uno munsi duteramanye muri kino kiganiro ngo tuyage ku bijanye na politiki y’i Burundi muri no minsi bamwe bavuga ko icumbagira amasezerano y'amahoro yiyarusha yari yarafashije abarundi barumvikana ku kuntu botunganya ivy'igihugu ayo masezerano n'ibwirizwa nshingiro riyakomoka ko byarateye impare hagati y'abanyepolitike mu myaka irenga cumi irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bamwe mu batavuga rumwe na leta bati uko gucumbagira kwa politiki y'u Burundi muri no minsi gutuma ibisata byose muri rusange nabyo nyine bigoyagoya igihugu kigasubira inyuma nk'ibirenge mu by'ubutunzi kugira twumva aba n'abandi icyo babivuga ko dufise abatumire batatu muri kino kiyago uwa mbere nize ndaruvukanye rero umushinga amateka eh, yatowe umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura umutumire agira kabiri ni Cassiano Sibomana umuporo natavuga rumwe na leta y'u Burundi namwebwe turabaye ikaze tunga tubanamutsa eh, mwaramutse neza ndaramukije abatwumviriza kandi mwakoze no kuntumira mhm. turi kumwe kandi muri kino kiyago na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme gishinze gukangurira abarundi ngo bahindure ingendo kazi namwebwe ku nama murakoze mhm. abantu abarundi baba bibaza ko eh, mushaka ko abarundi bahindura ingendo mu bya politiki mu gihe bari bamenyereye ko muvuga iby'ubutunzi gusa ukiremesheje ni jewe Evariste nziko banyanka sangwa ikaze unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo burundi bugorore ikibazo cya mbere reka ndakiroreshe kwa faustin eh, ndikumana umurongoye ishiramwe Parsem kuva muri na gatanu mbega demokarasi mu Burundi yarateye intambwe yarateye imbere canke yarasubiye inyuma demokarasi mu Burundi kuva 2005 eh demokarasi yaraje gitangura eh, hanyuma eh urabye bigeze uno munsi urabona neza yuko hari ibyagiye biracumbagira kumbure hari ibyabaye kuko hajya demokarasi kugira ivugwe yuko iri mu gihugu umuntu afatira kuri byinshi hariho amatora hari amategeko ingene akurikizwa hari ingene amatora yaba yagenze hari ingene abatwara bitwararika inyungu z'ababatoye hari ingene amategeko akurikizwa mu gihugu hari ibintu hari ingene bikurikizwa kuko uhuh. demokarasi mu bisanzwe ntihagarara ku matora gusa ihagarara ku byinshi mhm. ingene ubutegetsi butandukanye bujya avuga ngo kugira barabe ingene izo zitizi zova mu nzira hariho abavuga bati ubwirizwa eh, nshingiro n'amasezerano y'arusha byarahunyanzwe uwo mwihuhezo niwo mugira mwebwe muri parcelle iyo masezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro urana byabaye ku impari nyinshi mhm. abamwe bakabibona uku abandi bakabibona uku twebwe ibwirizwa shingira aho twari tukiri kuvuga ivyerekeye uko byari ko biragenda kirya gihe mhm. twe twabona yuko eh, ku bijyanye n'ibirenge icyo gihe twabona yuko haba abandi bakabona ko bakabona yuko bimeze ukundi ibyo rero n'ibyo yaje bitera imari ariko nibaza yuko hako ibintu bitera bizana imari nyinshi nawe rero wumva yuko hari inzira yo kugira bakabiganira kugira babigorore aho batumvikana batumvikana Eh, kumbure reka dutere imbere eh, muraza kubwira abarundi ingene bohindura ingendo uno munsi bacumbagira kumbure batambuke mm. neza batagira kuri beki muri politiki mm. Etienne eh, Sibomana kuva gatanu intwaro mu Burundi iramutswa umugambwe CNDD-FDD mbega demokarasi yarateye imbere kuva 2005 canke yarasubinyo eh murakoze nibaza ku murundi cyangwa no ku nyamahanga ya azi n'ibintu bike ku cari cyo demokarasi inyishu yoca yiha mhm. nicyo yaca kuko demokarasi yakumye isubira inyuma nti gute mu bihumbi bibiri na gatanu nibyo igihugu cyari kivuye mu ngwano itagira izina harabonye ko atagenze neza cyabigaragaje ni uko imigambi nka yose yahavuye yiyongera mu matora ariko na mwacu musubirayo na twebwe urazi ko hari tutagiyemo mhm. kandi natwe bw’ibisokoro byo twarabitanze nari mu bagira eh, mu baraba amategeko yaho yahonyanzwe yo muri amategeko agenga amatora no mu bibazo shingiro mhm. ndibuka ko twaharuye ingingo cumi na zine zahonyanzwe umwanya matora mhm. ibyandiko biracariho aho turacyari ku by'amatora nk'uko faustin yabivuze eh, intwaro rusange ntiragwa n'amatora gusa irarangwa n'ingene ayo matora icyo yamariyemo abarundi cyangwa abanyagihugu rujejwe kurongora mm-hmm. ibyo nabyo hariho gutsimbataza intwaro rusange mu bya politiki mm-hmm. no kureka eh, uburenganzira bw'abanyagihugu bukigaragaza bakishyura bakizana mm-hmm. n'iyubahirizwa ry'amategeko ibyo kurwanya ibiturire umukuru w'igihugu uko hageze kurahira yamavuga ko atazokwihanganira ubwiturire tolerance zero mu gifaransa mugaha hageze mu ngiro bakumirwa amashyi urumva rero mu bintu byose byerekana ko intwaro rusange iriko iratsimbatara nta na kimwe twaronse nta na kimwe twumvise mm-hmm. ahubwo twasubiye inyuma muribuka ko mu myaka yahera uburundi bwari mu bihugu abarundi babonye cyangwa nibo bakibona mm, ahavugira ko ahavugira ko na iprona eh, yagize uruhara naho nta kibazo mm, ndi ngaha ndamenya guhinyanyura mm-hmm. aratwereka umudasigana yari arongoye ubushikiranganji nawe mu bujeje iby'ubutunzi ikiringo cya cegera cya kabiri yari abijejwe aratwereka uwo mudasigana uwo ari we ibyo twari tujejwe muri icyo gihe eh, utureke n'abatorwa atari bo bari eh, aboserukira neza umugambwe no mu byo bari bajejwe byitwa eh, amaminisiteri mu gifaransa bita do souverenete murazi ko ari mu bubasha bw'umukuru w'igihugu ni ukuvuga icegera cya mbere nta mabanga ko mutera abajejwe ni ukuvuga rero ko byose twobibaza umuganga usenidefite mhm. mu ncamake rero twarateye inyuma ingene byagenze mhm. ntacyo gihe nta n'ingwano yari ihari abarundi bari batekanye haragiye hanyuma inyuma y'amezi atatu ingene byagenze ntabwo bigaruka kuko mhm. twese twari dukwize twarabona ingene byagenze ijya ngendo wibaza ko twarukwagiye kwari gukunda demokarasi cyangwa kwari kuyanga kwari kuburizamo demokarasi ni kubera icyo gihe hariho abantu bafite iyo ngendo yo gukwegera abandi inyuma kugira ngo dutere intambwe mu nzira ya demokarasi byahereye mhm. ngaha niba muri bibiri na gatanu rero bitabakundiye dushimira imana ko arusha yari kandi cyo kugira coco arusha twebwe tukiri umuhari ntitwari twateka igikuba kuri arusha bari banadukumiye kuri arusha ngo bari bazizi twadukumye mugabo twebwe twaraje dusanga arusha iri ngaho dusanga n'ikintu gishobora gutuma abarundi babana mu mwumvikano mu mwumvikano twebwe turaheza turashyira mu ngiro ibyo arusha yasa uretse ko eh, ya ngendo yo gukwegera abantu nyuma basubirima muri demokarasi bari bayitaye hasi icyo gihe mazi ko tutatsinze amatora mu ntara ya Bujumbura byahavuye byahavuye bishimangirwa n'umu n'umunywanyi wa seni dede de manase nzobona imwe ibyo bya manase hajya iyo umuntu amaze kujya hanze y'umurongo mm. niko bigenda kuvuga aca yidoga eh, aridoga kuko aba afise eh, bivana n'abantu hari abava ngo ntibidoge kujya yidoze mhm. we nawe ushaka kamere kiwe byo twari mhm. gukunda demokarasi mhm. bumva ku bwabo iyo baba bakunda demokarasi kiriya gihe twari turi mu matora kikaba ari kimwe mu nzira yo kugitsimbataza demokarasi amatora arimwo twari mhm. ukugenda kuza ibyo bavuga ibice avuze ngo cumi na bibiri ibintu cumi na bibiri batoye byerekana ko amatora yibwe jewe nuko ntabibonye kugira ngo sinabashe kumenya ubwenda bisome menye ibyo ari byo ngende kwiyongera isigo mugabo ko ntabibonye nka cumi nini ah, ashobora kuba afise igituma yabivuze ariko rero urumva ko bobo ashobora kuba ari n'abantu babaye n'abasukanyi abwira ngo tugende tuvemwo hama mu nyuma twebwe twigarukire tugende gusangira n'abajya abantu ati rero ibiturire rero byari umwana soko ubundi byari imbonogoje n'abantu bacu bagenda ntibari bari bo twasanga aho barungitse atari bo twashaka ni ukuvuga ashatse kuba umushikiranganji yavuze baravuye amatora barayavamo bamwe baragaruka abandi barabivamo rwose kandi mu nyuma hari ababonye yuko bihenze mu mato nuko rero nuko rero hanyuma bibiri na cumi birahera hacatangwa rero ingendo yo kuhagurukira kwega basubira inyuma kwega basubiza inyuma hmm. byaragaragaye uribuka hashinga mhm. kibiri ikibiri byaragaragaye kuko byaravuzwe hanyuma haraboneka n'izindi ngendo zerekana ko hariho abadashaka kujya mu matora ibyo rero eh, ntawe si ibyo kumurika n'itoroshe ibintu byagaragaye byavugwa ku mugaragaro hari n'ibyakozwe ku mugaragaro biraboneka gutyo rero bigaragara ko hariho ingendo y'uko baburizamwo eh, amatora kuko abenshi gutyo akabaye nicyo gituma ubona ko imigano yagiye myinshi cyane kubera uko kuntu abantu babona ko uri mu mugambwe ushobora gushikira murayifasha kuba nyinshi ngene muri cyangwa imice myinshi amateka zeno ndaruvukanye eh, yaba Faustin Ndikumana canke eh, Tatiana Sibomana bavuze bati demokarasi yagiye isubira inyuma isubira inyuma mugabo mwe mwavuze muti yarateye intambwe gushika ku bice mirongo inani na bitanu ku ijana ariko uno munsi turabona ko hari ibibazo bya politiki hariho impunzi za politiki uno munsi nka todeha hariho abanyepolitike bateye bagahunga aho ntimwumva yuko ibyo bice cumi na bitanu bidasigura ibyo byose tubona bitagenda neza muri politiki uno munsi eh, ni kuri abo bahunze mhm. bica bikwegana byose ubuzima bw'igihugu buca bucumbagira muce muduha n'uburoro bubyerekana uno munsi urumva icyo tuvuga ati demokarasi mu bisanzwe muri rusange iyo demokarasi icumbagira mu gihugu urumva yuko Eh, no mushinge mu bisanzwe mu byerekeye inkingi mu bya politiki mhm. kuko harya umushinga amateka ndaruvukanye ntaguciriyemo yavuze ko iyo bicumbagira iby'ijana na cumi na bitanu hmm? ibyo by'ibiharuro jesi nubimenya ngo ngire ukuntu ukuntu ukuntu uko mwabiconze ico byo ndiko ndabiraba neza urabona neza ko ikintu cyitwa intwara rusange abantu benshi b'abanyepolitike haba ari ku butegetsi haba ari no muri opposition ni benshi batarayitahura neza kandi ibyo twebwe abanyagihugu turabiriha kuko iyo batayitahura neza utusanga mu ngendo zimwe zimwe bitari kubiragenda neza ureko ubutegetsi bwa ati jewe ndakeza kumenya ati demokarasi amategeko hari aho ngarukiriza kumbe no muri opposition aravuga ati naje ndafise aho ngarukiriza iyo rero batarabitahura ari ari kenshi usanga hama impari zigahera ibyo ugasanga abanyagihugu baca imbere ni kimwe twitwa rero mu ngendo mante dusanga itara itarashika kure kugira intwaro rusange bumve icyari cyo rero kenshi birakunda gushika mu bihugu naha mu Burundi wacu biko bimeze tugire ku muririre ku vyononekaye ku vyerekana yuko eh, haci haba ingaruka mbi uno munsi mu gihugu eh, ubuzima bumeze gute ivyerekeye politike bicumbagiye ku ntwaro rusange bica bizana n'intwaro ibereye intwaro ibereye ni ibi mu myiteguro bya politiki mu ntuze mu byerekeye nico kigeze gushikana kuko twaguma muri bya bindi bya bindi hahandi guhazana buza abanyagihugu bazokana muri bya bukene butagira izina reka kumbure handi hato muraza kutubwira ingene uno munsi abari ku butegetsi ingene ko bohindura ingendo muri politike kugira ngo eh, uwo muvuduko muri ko muravuga eh, tuwujemwo mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzuku isanganiro ry'abadasangiye ivyiyumviro mu yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kuna nibutse abadufatiye hagati ku kiganiro ari ku nama Albert Nduwari mu bw'ibyuma Marie Ange niwe gihagarariye kuri micro muri kumwe na Evariste Nziko banyanka Patiane eh, umushinga amateka azeno ati intwaro rusange politiki yarateye imbere cyane mirongo umunani na 85 kwijana murabyemera murakoze cyane nibaza yuko n'intaba ntabyemera abandi barundi bakabyemera azobagira imana mhm. reka jewe rero ntabyemera kandi ndabivuga ndamwereka igituma ntabyemera mhm, bitwereke hariho ibintu bihambaye bitatu biranga intwaro rusange kuri irashinga imitsi mhm. hariho ingene inzego zikomeye mu gihugu zikora n'ingene zibangabangana mu butegetsi zikomplementarite mugabo urwego rwose rwigenga nk'uko amategeko yaba ay'ubururu n'ayandi abitegekanye hmm. ni ukuvuga iki hariho urwego rwa leta pouvoir mhm. hakabaho urwego rw'inama nshingamateka mhm. n'urwego rw'ubutungane mhm. izo nzego abariko baratumviriza kuva sende devide detwaye nibashima bati izo nzego urwego rwose ruraza uruhara rwago mu byo rujejwe hamwe tuvuga tuti mbere inama nshingamateka irashinga ijisho leta iti ya migambi wemera abanyagihugu iri kurangurwa ni iyihe iri kwirangurwa gute mhm. iyo umushyikiranganje kanaka akoze ibitari byo urwego ntuze nshingamateka rubyifata mu gute mhm. iyo leta iri kurakora ibintu bidategerezwa eh, le contrôle de l'action gouvernementale inama nshingamateka irarukora koko icyo ni kimwe mhm. icya kabiri hariho kutinjiranamo hagati y'inzego mbega aha twokwemanga ko leta itinjirira izindi nzego nk'urwashingamateka cyangwa urw'ubutungane mhm. aha nibaza ko zino abarundi bari baramwumviriza sinokwirirwa ndahogora nibaza ko inyishu abarundi bayibona kandi igaragara leta irinjirira mhm. urwego nshingamateka icyo gituma ndakigaruka ko ingene inzego zikorana ingene zitinjiranamo n'ingene urwego ruca kanaka rukora ruranze amabanga ibirizo nshingiro rwategereza kugira mugabo eh, dufatiye cyane cyane ku haca havukamo mu bya politiki bimwe byo kubahiriza agateka kazina muntu bino n'abarundi zeno ndaruvukanya hayovuga ati kuva dutwaye eh, urwego eh, agateka kazina mu burundi agateka kazina muntu mu burundi karubahirijwe mhm. kuva za ruvubu zivugwa abasoda babyagirizwa agahagararirwa n'umukuru w'igihugu ubu ntituzi amabanga barimo hanze ntawe mhm. ubizi nze ndaruvukanye ati eh, abahunze nabagize uruhara ndagira ndahashike aha ndacerekana ingene agati y'akazira muntu mu Burundi katigeze kubahiriza kuva bashaka gutegetsa mhm. abapfa batabwa mu nzuzi gushika n'abapfumuzi sagaseseshwa rumuri liberté d'association d'expression akubahiriza kwishira no kwizana mu byo kumenyesha amakuru mu byo kubwira amashyirahamwe murabibona amaradiyo n'abamenyeshamakuru sinirirwa ndabibigisha ngene aho bageze n'aho mugeze murahazi mhm. ibi bya amashyirahamwe ingene imigambi yaciyemo yaciwemo ubunywenyi ingene amashyirahamwe adaharanira ibya politiki yugariwe amakonti ahandi agahagarikwa ibyo si ibyo mubwira mhm. aho sinokwirirwa ndavuga byinshi mu migenderanire y'uburundi n'amakuru tugeze cyewe sinubishigikira mbaye indarika mirongo inani na gatanu urumva mugabo nzi n'umugani nk'uko yavuze n'uburenganzira bwiwe mm. nako yagabanuye bahora bavuga mirongo icyenda n'icyenda biri ko birahaze ejo ngira abazima bageze ku mirongo itandatu ngira mpereze kuri iki cya bone guverinance ekonomike sosiyale mm-hmm. nk'uko eh, faustin yabivuze naho nyine yamabishije imbere nk'uko nabivuze none wogira evaluation bimeze gute hirya y'ejo bari mu nama ingozi naho rindi fois si ibyo nikurira mu mutwe umushikiranganji ajejwe bya bonne gouvernance nambari n'umusekreteri executive wa conseil national de sécurité na babura matari ce qui me semble ko ingene mu secrétaire executive wa conseil de sécurité aja muri ibyo bya bone gouvernance economique bon mbe ndareka no kuyivuga ko aho yo bigeze iyo migambi iri hehe uburyo bwo kuyikora buri hehe mu gihe rero politiki n'umutekano bitagenda neza mm-hmm. na demokarasi na demokarasi ibyo mm-hmm. kuvuga ubutunzi uburiye mm-hmm. niho tugeze rero mu gihe rero demokarasi n'ibya politiki bitarafata intumbero inzego z'igihugu ngo zikore ibyo zijejwe rumwe rumwe ubwose zibe komplementere nk'uko amabwiriza n'amategeko bivuga mugabo rumwe rwose ruzi akazi kabo ntabwo mwiyumvira ngo iterambere ry'abarundi riracari rizoje imbere ntishuri mhm. yavuze ati abahunze yavuze imico ibiri mhm. hari abahunze kubera babishaka ngo n'abandi bahunze kubera ibyo biyagiriza ah, yavuze ati buriye kuri burende eh, hamabi reka dushake duhere kuri abo ba mbere bahunze ko babishaka mhm. jewe hariho ibintu bitangaza aho twari arusha ambasaderi w'ububirigi daresaramu yari avuye kugendera amakambi y'impunzi y'abarundi ari muri tanzania mm-hmm. arakunda kuririmba iby'u rwanda kumva tutayobewe bw'abarundi b'impunzi bari muri tanzania ntaho bahuriye mu gitigiri n'abari rwanda mm-hmm. ntibubeshe zino ntaca bivuga ko nagira ndamusabe zino abwira abarundi batumviriza ko abo bantu bahunga kubera babyishakiye ikongo bariyo inyisho abarundi barayiyumviriza zimwe na hari abandi yavuze yuko bahunze hari abandi yavuze nibyo hari abandi yavuze ati hari abahunze ibyo biyagiriza aha sinashobora kuba afite lisite uwo aba yari arakurikiranwa n'ubutungane akaronka haca birashoboka bwa hariho benshi bitwa ko bavugwa muri ibyo bintu atari byo mhm. inama nshingamateka yashoboye kuba yabonye ibitameze neza ku mushikiranganji akabwira ababijejwe kuko si yihindura hariho abajijwe guhindura leta si inama nshingamateka inama nshingamateka inama irabona ko hari ibitagenda neza ikabwira ababijejwe kugira abikora ico gihe rero inama nshingamateka yabonye ibitagenda neza ku mushikiranganji runaka irabwira ababijejwe kandi turabona ko bikora bikorwa jewe simaze nk'imyaka myinshi muri amashinga amateka nta n'umwe ariko aho ngejeje uno munsi kandi tukaba twatewe no bitoroshye kandi duherera kubyihamo kare yuko hariho abantu badashima intambwe tugeze ko baguma kwega basubiza inyuma kandi babihereye kera niyo ngendo yabo kandi kiriho na kimwe gikorwa bashobora kwemera kuko ataribo bari ko barabikora uhuh. ni jewe isi jambo unyumvirize ibitakunezera uraza kugira commentaire mu nyuma turibaza ko mushinga nta station yavyumvise musongore musongore musongore cyabandanya urumva rero ati yo politique ijegajega nituma bigenda erega urashobora kufise ishaka ry'ukubaka hajya kantu konona urabona utera akanova gatoyi mu mazi ari mu ndobo amazi yose araboneka je numva mu manza mu masentare y'intango acibwa ataha atamusunika mu masentare y'intara numva imanza zicibwa kandi zamaza mpora numva robira iyo bagize amanama kandi ziracibwa nta gitsure kirimo ivyo rero avuga ko haba harimo igitsure arazi igituma arazi igituma ariko arabivuga kandi abyirengagiza abizi mugabo urumva ko intumbero afise yoyo mhm. kandi bayigendera mugabo hariho abo bantu rero badashaka yuko ibyo bivugwa Mhm. kandi batandukanye no mu kanwa niba ariko bagenda bavuga uburundi bavuga uburundi nk'igihugu mhm. cyasambu ahantu hasigaye amaradiyo y'iwanyu gusa avuze n'iby'impunzi ugomba kubigarukako mhm. ibyo ari byose abahunze birabahunze kuva ah, muri eh, kwa kane k'umwaka uheze n'abahunze imbere yaho bahunze iki muribuka ibihuha byari bihari byari bimeshwa n'abandi ibihuha muribuka abavuga jenoside nk'igihumbi abantu bagira batikiye ngaha mu gihugu reka baratikiye barabandanya hanyuma ibyabaye mwarabibonye ibihuha bidatanze icyo byashaka gushikako mwarabonye ko abantu bakibaje mu barabara bidasanzwe ngira mwarakurikiye mwari ngaha mu gihugu mm. aho sino hava mvuga byinshi n'abarundi ubwabo ntiyunda kubibigisha barabibonye kuko byaba ku mugaragaro bihungire byavugwa byaragaragaye ko hariho intumbero bari bafise yo kugira ngo abenegihugu berekane ko mu Burundi atakigenda ariko ibyo bashaka gushika ko byakunze uno munsi tasimbe wewe ko avuga ko abanyapolitiki umunyapolitiki ntari ngaho we ko atagiye aba yibaza ko nanjye ndamwipfuriza ahubwo aratekaniwe urumva ko abwa yisanzuye harumva mhm. ko abwa ubwo bafise mhm. icyo gituma ni ukubwira yuko nareme ahubwo naremeshe n'abo bandi mhm. n'abo bagiye bagaruke kuko bagaruke twariye baremeshe cyane mushinga amateka zino ndaruvukanye reka tusozere kino kiganiro tugende rero ku ngendo abarundi bawufata kugira ngo eh, ibyo bitera bitama byera de uno munsi n'ukuri dutera imbere demokarasi ibe nziza eh, ubutunzi busubire bwisununure hano dufite umutumire Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Paxem yishinze gukangurira abarundi kugira ngo bahindure ingendo uno munsi ivyo bitagenda neza kugira ngo bigende neza abarundi bofata ingendo iyi ubwa mbere hoho nuko kubifate kugwego kwa kwa politiki mhm. bategeza guhindura ingendo tugatera imbere bakajya hamwe tugatera imbere mu ngendo nyine novuga ngo iki mu jewe mfashe nka regisatire iheruka 2010 gushika 2015 umuntu ariko aratwara ku butegetsi akoresha iki ategura za reforme akazishyira mu ngiro inama nshingamateka ikazitora mu mhm. nama nshingamateka jese mbona abantu bashobora kubuza ko amategeko atorwa ayasanzwe yo kureforoma ibintu mhm. ari nk'itegeko rijeje kurwanya nk'igiturire mhm. baravuga ati rirakwiye guhinduka kugira rimodernize neza kurwanya igiturire ushobora no kuvuga uti nabuze ingene nshira ibintu mu ngiro kugira bitere imbere ngo abantu batubye ntibikunda kuko no muri demokarasi kutabona kumwe ibintu kuvuga ati ibigenda bineguye ibigenda bibona nabi ni uburenganzira Eh, ntacyo ngo yatovye arabibona ukundi ukabona umugabo we kuviza iyo porogaramu yawe uri kurerekana iyo viziyo yisigure kandi uje kubiharura utwereke n'ibihari ngene vyaduze mhm. kandi wivuge nyene mu majambo mhm. uturi utugene bwiyongera ingene ico gitoro cagwanijwe hanyuma iyo nama nshingamateka nayihari kuko nishobora kubuza gutora nayo nyene yariheze muri jasitiri iheze ariyo umugambwe mhm. ikindi cyo ikindi cyo kogwa ni iki ikindi cyo kogwa re niki nuko uyu mushinga wa politiki tugeze ko aya masezerano y'iyarusha bavuze ngo turi muri demokarasi bigeze ko kuri demokarasi ihagaze ku matora tubwirizwa gushika ahantu tworoganiza amatora abanyepolitiki bakoze amatora ataza n'ubungo nuko amatora agiye naba ni nk'ikizamini ikizamini ugiye kugikora kirazira kunywa ngo natirishije kirazira kunywa kuko iyo udashyize ibintu muri taransiparanse nko ku matora uzanye inzikiro kuko jewe naho nsinze mu matora canke watsinda ifu yuko byabaye mu muco mhm. n'amakondisiyo meza y'amatora murakoze cyane eh, faustin ndikumana reka eh, tubaze tasi nawe twumve ntimusubiremo ibyo yavuze uno munsi cokorwa mwavuze yuko ibintu intwaro eh, icumbagira ibintu byose byononekaye icyo kugwa ni iki muri make ibyo yavuze ndabishyigikiye mugabo rero ubu muri iki gihugu cyacu tuje ngaho ngo filozofi bya viziyo vensi vensi ubu hariyo ingorane nyamukuru mbega ubutegetsi buriho ubu buremewe n'abarundi benshi buremewe n'amakungu buremewe n'amategeko icyo ni ikibazo gihambaye dutegereza kubanza gutorera umuti ubu rero nibaza ko baza gushobora bike nibaza ko uburundi tugeze aho twokwigenga tutazerinze jesi ndashikaho nuvuga ibyo sinuyashyigikiye ko turabishobora icyo gituma izo nzego rero zikwiye kujaho kugira ngo abarundi basubire kwizigiranira mhm. nazo nyine zibe zemewe n'amateka n'amategeko agenga igihugu zigigirwe n'amakungu ibyo nabyo bica muki bica muri bya biganiro mhm. kuko amatora uko yagenze ntibihumuriza abarundi ntibikurikije amategeko ntibituma amakungu asubira kuza mu bihugu by'inzego z'abayobozi icyo rero tutegereza kubinyanyura kugira ngo twitegure ingene dushikira wa mwizero w'abarundi hagati yacu na wa mwizero w'amakungu kuri inzego zacu n'igihugu cyacu aribyo bihava bikadufasha kuronka intumbero nziza mhm. ayo nayo naho ze nabivuga bayagejeje kure kubi mhm. iyi ntwaro yabo mhm. naha n'ibi byo guhonyanga amategeko agenga amatora cyane cyane ibi byo kubonana amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byavuye ku guhonyanga amasezerano yawe haba mu mvugo haba mu ngiro aha mubikeneye umwanya w'ikiganiro nk'ibyo tuza tukavuga mu mpande zose mu masekiteri yose ingene sendideputete iri kwira irafutanganya amasezerano yapfuye murakoze cyane eh, tasiyano sibomana reka dusuzure ku mushinga amateka zino ndaruvukanye mwumvise baravuga bagomba baravuga ibitari bike bitagenda neza mbega eh, mwebwe nk'umushinga amateka mubona kugira ngo tuve muri izo zuguru zuguru muri uru kwegane kandi bimwe bimwe muri ivyo ndazi ko biri mu ngiro tarajya mu ngiro navyo bishobora kuba biriko biri ingene byohinyanyuwe ngo bigende neza nakubwiye l'environnement ni ukuvuga ingeri turi ko turakorera mu gihugu nyine kimeze mm-hmm. na cyane cyane ibyiyumviro by'abanyapolitiki bamwe bamwe kuko aha mu gihugu cyacu dufite ingorane za ino pozisiyo itari responsable bakore ibikorwa batorewe ntagira amategeko agenga gazeta nico gituma mvuga nti amatora arategurwa ndacabananya mvuga ko mwanka kategurwa neza amatora mhm. nta muntu n'umwe yiruka mu matora uretse ko bo babonye yuko nababwiye hariho abantu babona ko baja mu rukino ziriho umutekano uhari nta kidashoboka muri ibyo byose uko ziriwe byose bizokunda rero uko ziriwe murakoze cyane zeno ndaruvukanye eh, eh, dutere ku mbere tubashimira kubona mwitabye muri kino kiyago ejo ntitwabakenera muzogaruka kandi nukuri nzogaruka ngira ngo tasiyano musuye guhura mu kiyago ntazosubira